Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov robi poslanik. Kaže stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta O vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, blizina sudnjeg dana je nagoviještena sa dolaskom posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Promjene koje će se nakon njegovog poslanstva desiti na zemlji, promjene su koje upravo Kur'an spominje i poslanik alaihi salatu wasalam, kao podstrek nama i jasan znak da samo onaj ko bude iskreno vjerovao, dobra djela činio i ustrajan na pravom putu ko bude bio, da će uspješno proći ovo svjetski ispit. Ovaj mejdan, mjesto na kojem se nalazimo i kako kaže stvoritelj nebesa i zemlje, li nebluvekum ejukum ahsenu amela, da vas iskušamo ko će od vas više dobra činiti. Međutim, ljudski rod, kako primjećujemo danas dominantno, ne takmiči se u dobru. Jer smo proteklih dana bili svjedoci potpuno neprimjerenog ponašanja ljudskog roda, ali nas posebno što interesuje jeste ponašanje muslimana. Potpuno je neprihvatljivo i za nas neprimjereno da se za nemuslimanski praznik muslimanske države utrkuju koja će oboriti Guinnessov rekord u ispaljivanju raketa za novu godinu. Potpuno neprimjereno ponašanje muslimana koje nakon toga rezultira pogibijom mladića koji u povratku svojoj kući nakon provedene noći u grijehu gube svoj mladi život, a zasigurno da će biti pitani šta su radili i oni, jer su bili već punoljetni, ali će biti pitani i njihovi roditelji. Da li su išta poduzeli da ipak savjetuju svoju djecu da ne rade, ne čine ono što vidite na kraju uzrokuje njihovu propast i što je najgore hasira dunja wal ahira takvi gube i ovaj i budući svijet da nas Allah zakloni i sačuva zato ćemo u današnjoj džumi živjeti kratko sa jednim hadisom poslanika sallallahu alaihi sellem i njegovim dijalogom sa melekom Džibrilom koji je bio zadužen da donosi poslanicima Allahovu objavu. Na samrtnoj postelji se nalazi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i dolazi mu Melek Džibrila, on ga pita hoćeš li silaziti na zemlju poslije moje smrti Džibrile? Na što mu Džibril odgovara da, Sići ću na zemlju deset puta kako bih sa zemlje podigao deset ukrasa. Nakon toga poslanik alihi salatu wasalam ga pita šta će podići. Da mu ukaže. Zato, braćo, želim da dobro pratimo i da zapamtimo i da Allaha molimo da mi ne budemo u skupini ovih koji će biti lišeni određenih blagodati u periodu života na Dunjaluku. Prvo šta ću podići, kaže Melek Džibril poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, jeste ljubav iz ljudskih srca. Subhanallah. Danas u istinu su rijetki oni koji vole. Pogotovo su rijetki oni koji vole u ime Allaha. Da vole nekoga zato što on voli Allaha i njegova poslanika alaihi selam i zato što radi dobra djela i ponaša se lijepo. Većina današnjih ljubavi su iz ovo svjetskog interesa koje i prestaju sa prestankom interesa. Zato je danas pokazatelj da se ljudi generalno, ali što je nama najžalije i najteže, muslimani međusobno ne vole dovoljno dobro. Što smo u međusobnim čak razgovorima ili raspravama potpuno isključivi. Što je vrlo loš znak. Jer poslanik sallallahu alejhi ve nas je podučio nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Walen tu'minu hatta a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Braćo, ovo nije pitanje izbora, ovo je pitanje ispravnosti našeg vjerovanja. Ako se ne budemo međusobno voljeli, poštovali, uvažavali, onda je naš iman potpuno upitan. I prvo što je Melek Džibril, što će podići sa zemlje, jeste ljubav. Ja molim Allaha da nas sačuva i da u naše srca stanuje iskrena ljubav prije svega prema Allahu, nakon toga prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prema iskrenim Allahovim robovima. Drugo, kaže Melek Džibril, podići ću sa zemlje bereket. I doista, ljudi danas imaju puno materijalnih dobara. Jesu li kad ljudi bili i mučniji a manje zadovoljni? Da li smo ikada imali više tehnike, a manje vremena? Da li smo ikada imali veće kuće i stanove, a manje gostiju i manje djece? Nekada su naše dede i naše nane, naši očevi i naše majke obilazili rodbinu, obavljali teške fizičke poslove, radili na njivama i namaz obavljali i sve to stizali. Mi danas imamo i računare, i telefone, i auta, i avione, i vozove i tako dalje, ali vrlo malo stižemo. I nema bereketa. Jer to je ono što će Džibril podići. Zato danas je prilika da dok je džuma, molimo Allaha da nam podari bereket u onome što nam je dao. Treće, podići ću samilost od rodbine. Subhanallah. Danas Dobar dio rodbine se susreće samo na dženazama. I na dženazi se kaže, sine, ovo je od tetke te i te sin, ili ovo je estagfirullah. Rodbina se malo obilazi, a mi smo govorili da je rodbina rahim na arapskom korijen rodbine je od korijena Allahovog imena milostivi, samilosni i onaj ko održava rodbinske veze i Allah održava kontakt sa njim. Onaj ko kida rodbinske veze i Allah kida kontakt sa njim. Ko želi da mu Allah podari bereketu i metku, zdravlje i dug život, neka obilazi svoju rodbinu. Trebamo se pozitivno mijenjati dio rodbine koji nam je blizu da zijaretimo, dio koji je daleko da je makar telefonom povremeno čujemo, ako želimo da imamo bereket i ako želimo da Allah bude u prisnom kontaktu sa nama. Četvrto, kaže Džibril, podići ću stid od žena. Subhanallah. Ako je žena odgojena, ako je žena stidna, ako je žena obrazovana, ona će s Allahovom pomoći i odgajati hajirli, finu i lijepu djecu. Kada žena izgubi stid, nažalost, onda se spušta na nivo koji je ispod ljudskog dostojanstva. I nažalost danas svjedoci smo gdje su žene spremne zarad zarade vrlo oskudno u oskudnoj odjeći se pojavljivati na javnim mjestima i što je najgore da imamo puno roditelja koji to uopšte ne registruju, niti reaguju, niti savjetuju, niti pokušavaju da sa Allahovom pomoći promijene stanje u svojim kućama. A kada nestane stida, tada već nastupa propast, jer je stid dio imana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ono što je ostalo od prijašnjih naroda, od prijašnjih poslanika je ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To jest imate osobe koje niti se Boga boji, niti se ljudi stidi i onda sebi dopušta svašta. Zato je bitno da vodimo računa o odgoju svojih kćeri, o odgoju svojih žena, o onome što se može sa Allahovom pomoći pozitivno mijenjati. Peto, kaže Melek da će podići darežljivost od bogataša. Subhanallah, imate ljude koji isto kao da im je imetak Bog. Samo u njega gledaju, samo o njemu misle, samo se na tom putu trude i imaju dojam kao da niko nakon njih taj imetak neće trošiti. A vi znate kada duša izađe iz tijela i onaj ko gasuli, on skine i posljednje komade odjeće koje smo na sebi imali. I ne možeš na ahiret čak ni u odjeći, ništa od odjeće nećeš ponijeti. Niko od nas osim šehida. Oni koji presele kao šehidi, oni se kopaju u mezar u odjeći. A svi ostali će biti oslobođeni ovo svjetske odjeće, umotani u čiste bijele čefine i spušteni čisti tjelesno u zemlju. Kakva je duša, to će svako od nas odgovarati. Čovjek od ovoga svijeta ima ono što pojede, pa se razgradi ili prođe kroz njega. Ono što udijeli kao sadaku i ono što obuče pa podere i ono što udijeli kao sadaku. Dakle, tri stvari imamo od ovog svijeta. Zato, cijenjena braćo, kada imamo priliku da uradimo dobročinstvo, potrudimo se da uradimo dobro djelo, a mi smo u periodu izgradnje džamije imali vrlo interesantne slučajeve. Jedan čovjek je priznao i kaže, nije mi žao u kafani da častim društvo i hiljadu mara kada me košta. Ali kad mi vi dođete za džamiju tražiti i sto maraka kad hoću da dam, drhti mi ruka, mislim da je puno. I jedva da i ti sto maraka. Subhanallah, nije na faka svakome. Jedna e, muslimanska porodica je živjela pored nemuslimana i kako je umrla nemuslimanka, ono, e, kaže, pa nestalo je na fakije. A ovi razumjeli da je na faka kad imaš krompira, kad imaš graha, kad imaš... Ma kaže, nije nestalo na fake, eno pun, puna magaza, kaže tamo. Oni kontali da je to faka. Međutim, ono što je nama suđeno da mi pojedemo, da mi potrošimo, da mi iskoristimo, ni manje ni više nećemo uzeti. Ali ono što budemo kao sadaku udijelili, to je naš istinski imetak i naša vrijednost koju nosimo sa sobom i do e, sudnjeg dana kada će nas stvoritelj nebesa i zemlje za to nagraditi. Šesto, podići, podići ću, kaže Melek Džibril, strpljivost od fukare, to jest strpljivost od siromaha. Tako da siroma, bez obzira što nema, neće htjeti da bude strpljiv i da radi, da se trudi, nego će pomisliti da mu je lakše da ukrade, da mu je lakše da prosi, da su sad profesionalni i prosjaci i što je najgore, ja sam primijetio na prošlom hađu kad sam bio, čak i na tim mubarek mjestima, ako hoćeš nekom od prosjaka dati rijal, kaže, pa malo je to, de, pet rijala. Čak da i siromasi već počinju kalkulisati šta se i njima isplati i vi znate onu šalu kad je mujo e, prosio, a jedan imućni mu stalno davao novac i kaže jednog dana nema Ovaj imućni ne daje mu više, kaže, eto, mujo, sad počeo sam kuću praviti, pa, pa, ih kaže, sa mojih leđa. Kao biva, ti si meni ispade dužan udjeljivati ono što si naučio. Fukara ili siromasi, ako izgube dostojanstvo i strpljenje, i ako se povedu za onim što je zabranjeno, to je vrlo opasna pojava. Sedmo, podići ću pravednost od vladara. Mislim da ovdje ne trebamo plaho komentarisati. Da danas imamo vladare, da nas Allah zakloni i sačuva, osim potpuno rijetkih primjera. A među prvima koji će biti stavljen pod eh, Allahov hlad na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti jeste pravedni vladar. Da je tako lako biti pravedan vladar bilo bi sigurno daleko više. Osmo, podići ću skrušenost i pobožnost uleme, kod uleme, kod učenih ljudi. Subhanallah. I ovo je doista pojava nad kojom se ulema dobro treba zamisliti. Jer dobar dio učenih ljudi se odvoji od naroda. Uopšte ne živi sa narodom, narodom niti dijeli sa njima ono što narod preživljava, niti nastoji da im pomogne, a narodu je itekako potreban savjet i potrebna konkretna pomoć. Deveto, podići ću Kur'an iz mushafa. Mushaf je knjiga u kojoj je zapisan Kur'an. Da li će fizički nestati ili će kao što je danas slučaj kod većine muslimana u svijetu mushaf biti ukras na vitrini. Ova medinska štampa je tako lijepa, ali nažalost većina je drži u vitrini bez otvaranja, bez učenja, bez rada po kuranskim, po kuranskim principima. Neki su skloni tome da tumače, dakle da nestaće tog dijela Kur'ana u, u praksi, u primjeni. Danas vrlo malo imate oni koji se u potpunosti pridržavaju kuranskih propisa. I deseto, posljednje što će podići Melek Džibril, jeste iman iz ljudskih srca. To jest, ljudi neće u svojim prsima imati vjere. Njihova srca će biti prazna i postaće kamena tvrđa i od kamena jer ima kamenja koje se raspukne i iz koje grijeke poteku. Zato, draga i cijenjena braćo, u vremenu u kome mi živimo izloženi smo iskušenjima od kojih se možemo jedino, ispravno i adekvatno odbraniti ili njima odgovoriti ako budemo u džematu, ako budemo čuvali svoj namaz u džematu, ako budemo svoju porodicu usmjeravali prema džematu, prema zajednici muslimana, prema onome što je hajr. I zato molim Allaha uzvišenog u ovom časnom trenutku Mubarek petka da nas pomogne protiv našeg otvorenog neprijatelja šeitana, da nas pomogne protiv šeitana i u ljudskom obliku koji nas odvraćaju od pravog puta, da nas pomogne na putu pridržavanja iskrenih i ispravnih principa naše lijepe vjere, da slijedimo primjer našeg poslanika sallallahu alihi ve da volimo jedni drugima hajr i da se potpomažemo međusobno onome što je dobročinstvo i bogobojaznost, a da ne sudjelujemo u međusobnom neprijateljstvu i griješenju. Dragi Allahu, smiluj se nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. آمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم